Wilhelmine de Bayret, princino de la germana regno de Prusio, estis talenta componistino cae liutisto. Si nascigis en Berlino, quia la plei agia filino de la regio Frederico Wilhelmo la de Prusio cae Sofia Dorotea de Hanovero. Si dividis malfelician infanajon con sia frato, la estonta regio Frederico la Dua, nomita la Granda, qui es amicino cae confidanto si estis tun sia tuta vivo. Estante la plei agia filino en sia familio, si estis la frua celo de discutoi pri politicae geesetsoi. Sia patrino volis che Wilhelmine et siniju cun sia nevo Frederic la prinzo de Gales, dum la patro preferus iun membron de la novela dinastio de Habsburgo. Posto multe da parolado prialia i ebletsoi, iessia dude dua iaraggio, Wilhelmine fine et zinigis al sia parenso la prinzo Frederick, marquiso de brandenburg Bayreuth. Frederick Iam estis fiancigita cum la fratino de Wilhelmine, Sophie, sed en la lasta momento l'autoritata regio Frederick Williams la unua decidis anstatauigi sin per Wilhelmine. La fiancio estis consultita pri ci tiu decido, cae Wilhelmine acceptis nur sub minazoi de sia patro felici la geezoi bone rilatigis cae cune atingis granda in celoin almeno dun la amantino de frederic ne estis oficialigita en la cortego de bairet kiam frederic ricevis sian heredajon en 1735, la paro comensis granda in constru proiecto in qui donis a la urbo Bayeret la barocan architekturan stilon qui estas fama et jodiau. Ili construis palazzoin, operoin, teatron, fondis la universitaton de Erlangen cae interperinis alien ambitiae proiectoin qui alportis ilin a rando de Banque Roto. la frato de Wilhelmine, Frederico la Grande, helpis ilin donante subvención contra utrupoi, kiuin li tiom urge besonis por conqueroi de novai territorioi Dum la regado de Frederic, y Wilhelmine, la urbo Baerot transformigis en uno de la intellectae e centroj de la época, al portante pazzon alla regiono cae culturon. Ili circa uigis, per malgranda cortego de artistoi cae intelectuloi, quiu aciris prestigion per la foia visitoi delle starei personezoi ciel Voltaire cae Frederico la Granda. Wilhelmini estis talenta componistino kaj granda defendanto de musico kaj musicisto, si estis justisto kiel sia frato kaj sia etzo. Si lernis kiel studentino sub la grava germana componisto Silvius Leopold Weiss. kai si dungiton en sia cortego nome Berhard Joachim Hagen. quiu anca estis grava germana componisto, liutisto cae violonisto. Per la intersangio de leteroi con sia frato Frederico, onitsias prisciei mult nombrai musicai vergoi e quiui mal multe conservigias. Wilhelmine de Bayret verkis operon Argenore, quio estis presentita en 1740 ocase de la nascistago de sia etzo. Por tiu presentajo, si alvocis italain musicistoin cae cantistoin quion si ripetis en aliai ocasajoi. Tia opero estis por sep solistoi, tri sopranoi, mezzo soprano, dualdoi cae baritono, dum l'orchestro estis por fluto du hoboi, du trompetoi cae cordoi. Giscodiau travivis verco de chambra musico cae la concerto por claviceno en sol minora. Parolante prigi, iui analisistoi trovas similetsan stilon al de Bach e la intendajo de frasoi. Tio shainas evidente ciam la solisto ombras l'orchestron cae prenas la iniziaton. Dum en aliai episodoi aperas tutte franza stilo. La sepiara milito, ciu comencigis en 1756, marcis la finon de la arta cae intelecta vivo de Wilhelmine. Sia respondezemo al sia familio, la Hunzolan dinastio, igi sin forlasi musicon cae arton por dedici sin al diplomatio. De tiam, gitsia morto, Wilhelmine servis ciel ambasadorino al sia frato la tiama regio de Prusio.